Šodien uh, pieskaroties darba cieņas e, problemātikai, jeb jautājumam. Manuprāt, ļoti interesanta e, tēma, e, bet pirms mēs ķeramies šai tēmai klāt tāds kā neliels ievads e, šai problemātikai, darba e, problemātikai, e, pārlasot un pārdomājot vienu īsu nodaļiņu ar nosaukumu Rerum no Varum – un tā eh, nozīme baznīcas sociālajā mācībā. Nu, tas tāds diezgan būtisks dokuments, ar kuru tad arī visa šī sistemātiska baznīcas sociālās mācības attīstība uh, nu, varētu teikt, tā ir uzsākusies. Bet, gan, eh, kā jau skaidroju, pašā sākumā, uzsākot lasīt šo baznīcas sociālās mācības kompendiju, nav jau tā, ka baznīca tikai beidzamajos, beidzamajās dekādēs ir sākusi runāt par tādām sociāli svarīgām tēmām un jautājumiem, uh, un palīdzot, cenšoties dot savu uh, risinājumu vai ieguldījumu risinājumu uh, virzienā. Tas ir bijis jau no pašiem, pašiem pirmsākumiem, bet tādā uh, jā, izteikti sistemātiskā veidā, ja tā varētu teikt, un, un kā atsevišķu pat nozari aplūkojot, tas varbūt tas ir tāds salīdzinoši jauns, <laughs> jauns uh, um, virziens, bet uh, ārkārtīgi svarīgs un būtisks. Tā, tā tad <clears throat> par to šodien. Ja tu gribi iesaistīties eh, šajā sarunā un kopā pārdomāt, uh, uzdodot jautājumus, vai varbūt tās arī padaloties ar mm, savām kādām uh, domām, uh, iedziļinoties šajā problemātikā, tad to tu vari darīt kā parasti sūtot īziņas vai zvanot uz studiju. Īziņa telefona numurs 2 66 77 272, bet zvanīt varat pa telefonu numuru 67 969 131. Un sākot domāt, sākot pārdomāt eh, šo šīs dienas eh, tematiku, tad eh, kā tāds, nu es to pasniedzu kā tādu ne, nelielu ievadu uh, Eh, šīs dienas eh, problemātikai, un tas ir tāds nedaudz vēsturiskāks ieskats, eh, pavisam īss ieskats darba, nu, kā es saku, problemātikā. Tātad vispirmam kārtām šeit tiek identificēts, kad industriālā revolūcija baznīcai nesusi lielu pārbaudījumu, uz kuru tās sociālā mācība atbildējusi ar pravietisku spēku, apstiprinot principus, kam ir vispārēja nozīme un, uz, un nezūdoša aktualitāte strādnieku un viņu tiesību aizstāvībā. Tātad e, tā industriālā revolūcija ir bijusi e, tā, kas ir ienesusi, sabiedrī, ienesusi sabiedrībā kopumā e, ļoti spēcīgas izmaiņas, Ehm, nu, ja var teikt, tādu lielu progresu eh, nesas sabiedrībā, bet vienlaikus, protams, arī izaicinājumus un problēmas eh, sabiedrība eh, saskaras ar šiem izaicinājumiem un problēmām, un baznīca iesaistās, lai palīdzētu risināt un pievērš teiksim tā, ētiskajiem aspektiem pastiprināt uzmanību, lai, lai tiešām cilvēks visas šīs revolūcijas un progresa uh, gaismā vai uh, fonā uh, netiktu pazaudēts. Gadsimtiem ilgi baznīcas vēsts bija paredzēta agrārajai sabiedrībai, lauku apstrādāšanai, kam bija raksturīgi regulāri un cikliski ritmi, bet nu evaņģēlijas bija jāsludina un saskaņā ar jauno uh, um, realitāti, kas ir uh, Ariopaga, jāpiedzīvo jaunā Ariopaga, dinamiskās sabiedrības sociālo notikumu juceklis, nu jā, tas tāds svešvārds nav būtiski principā, bet, <laughs> bet eh, tā ideja ir tāda, ka jā, tā, eh, kā jau šeit tālāk arī tika rakstīts, ka tā ir dinamiska sabiedrības attīstība līdz ar jauno tehnoloģiju, ne ar mūsu eh, mākslīgā intelekta tehnoloģiju, bet ar mm, fabriku attīstību, ar tvaika mašīnām un visādām tādām lietām, kas ienes pilnīgi citu um, tādu sabiedrības darba uh, uh, uh, niansi uh, sabiedrībā, kas, protams, izsauc arī izmaiņas plašāk arī uh, sabiedrībā, ne tikai, ne tikai darba uh, problemātikā, mm, pārveidojoties no, no la, lauksemniecības, agrārās sabiedrības uz tādu industriālo uh, sabiedrību. Bet jā, nu tas ienes uh, sarežģījumus un, un uh, līdz šim pat arī neiedomātus, eh, neiztēlotus pārveidojumus eh, līdz ar šo mehanizāciju, kas sabiedrību ļoti strauji turklāt pārņem. Mūsdienās, jā, aizvien straujāk eh, mēs piedzīvojam un izjūtam mākslīgā intelekta uh, progresu, um, kam, protams, ir savi, savi labumi, bet kā jau daudz un e, daudz viet tiek runāts arī nes līdzi blaknes, kas nevienmēr ir uh, tik vēlamas. Baznīcas pastorālo rūpju centrā ar vien vairāk izvirzījās strādnieku jautājums, jeb strādnieku eksploatācijas problēma. Jā, nu tieši tā šajā um, tā laika uh, sabiedrībā ar visu šo industriālo revolūciju eksploatāciju migrācija bija tā mm, milzīgā problemātika, e, ko baznīca centās risināt, redzot, kā cilvēki nu, pa lielam, jāsaka tā, tiek e, pavērdzināti un neatbilstoši apmaksāti, un arī tie darba apstākļi nav, e, nu, pilnīgi noteikti pēc mūsu standartiem, bet kā redzam un dzirdam, pēc tādiem vispārīgi cilvēciskiem standartiem nav uh, gluži pieņemami, un līdz ar to baznīca iestājas par strādnieku tiesībām. Uh, un kā, kā arī zinām, <clears throat> kad ar šo industriālo mm, revolūciju, jeb tā darba organizāciju, uh, seko, seko līdz eh, nu, bez šī kapitāla, eh, eh, kapitāla izmaiņas, bet līdzīgi arī notiek sociālismu un komunismu ideoloģiju manipulācija ar strādniekiem. Tātad ne tikai šis kapitālisms ir, ir tas, kurš tā kā izmanto, manipulē un paverdzina strādniekus, bet, protams, arī citas politiskās uh, sistēmas, diemžēl, netiek galā ar šīm problemātikām. Jā, nu tāda ir tā realitāte. Un tad šajā, šajā situācijā tad baznīca um, izdod encikliku Rerum Novarum, uh, kas pirmām kārtām uh, aizstāv strādnieku um, neaizskaramo cieņu, ar kuru tā saista uh, īpašumtiesību nozīme, šķiru sadarbības principu, neaizsargāto un nabadzīgo tiesības, darba ņēmēju un darba devēju pienākumus tiesības veidot apvienības un droši vien arī daudz citas lietas, jā, bet nu baznīca šeit um, izdod tādu tā, tā dokumentu, kur iestājas par strādnieka cieņu un um, to apskata visdažād, vis tādām niansētākā veidām, Ehm, gan tas saist, to saistot ar īpašumtiesībām, ar eh, darbinieku šķira, eh, šķirām, ar eh, nabadzības problemātiku, ar darba ņēmēju, bet arī darba devēja pienākumiem. Nu jā, dažādos veidos, dažādos veidot, de, veidos tiek analizēta un apskatīta šī uh, darba situācija, problemātika. Un kristīgā garā uh, iedzīvo, iedzīvinot sabiedrības uh, dzīvi, <laughs> jā, tā atkārtojas uh, vārds, bet kristīgā garā iedzīvinot sabiedrības dzīvi, <clears throat> pilsoniskā līmeņa, iniciatīvu radīšanā un nostiprināšanā turklāt tas notiek. No tālūk, eh, tad baznīca cenšas uz kristīgiem pamatiem, tad arī pārveidot šo sabiedrisko dzīvi, kas ietver daudzas lietas, bet starp tām arī um, uh, pilsoniskās aktivitātes uh, radīšanu un nostiprināšanu, uh, tātad izciļot uh, katra arī cilvēka um, lomu un vietu šajā sabiedrībā. Uh, tā izskaitā, uh, un šeit tāds neliels uzskaitījums ir, baznīca runā un mēģina veicināt, veicina un, un, un iedzīvina tādas lietas kā sociālā ziņāņu grupas un centrus, apvienības, strādnieku organizācijas, arotbiedrības, lauksaimniecības, bankas, apdrošināšanas organizācijas un dažādas palīdzības kustības. Uh, Tas viss ievērojami veicināja darba likumu pieņemšanu, lai aizsargātu strādniekus, it īpaši bērnus un sievietes, sekmētu viņu izglītības līmeņu un algu paaugstināšanu, kā arī higienas apstākļu uzlabošanu. Tad šādā veidā ļoti aktīvi iesaistoties strādnieku problēmu risināšanā tiek panākts arī <clears throat> pro, progress un nu jā, baznīca iestājas eh, par tiem, ko, kam visvairāk tas ir vajadzīgs. Un, un šeit, eh, jā, eh, novērojot šo progresu, kas var atstāt cilvēkus iepakaļ, tad baznīca izsakas un runā un, protams, sadarbībā ar plašāku politisko struktūru mēģina tad arī veidot sabiedrības kā šeit tika teikts, kristīgajiem pamatiem, iedzīvinot arī kristīgo sabiedrības dzīvi uh, ar šajā jomā. Um, ehm, tāpat tās um, eh, kop, eh, līdz ar šī dokumenta, līdz ar šī rerum no varum klajā nākšanu, baznīca cenšas un nekad nav arī pārtraukusi aptvert darba problēmas saistībā ar sociālajiem jautājumiem, kas šodien ir uh, pat, nu, jāsaka tā, pasaules mēroga uh, problemātika. Nu jā, iznāk daudz citi arī dokumenti, es varbūt tās nesaukšu, jo pieļau, ka tas uh, tā galvā nepaliks, ja kādam uh, gribas un interesē, kas tad ir šie, uh, šie par dokumentiem, tad, protams, var paņemt uh, baznīcas sociālās mācības kompendiju un lasīt iedziļināties šajās lietās. Uh, bet tiek norādīts uz dažādiem sociālajiem jautājumiem, uz nepieciešamību padziļināt izpratni par darba jēgu un uzdevumiem, parādās aizvien jaunas cerības un vienlaikus ar bailes un draudi šajā sabiedrībā, kas saistīta ar šo būtisko, šeit tā, hm, tā tiek teiks, cilvēku eksistences aspektu, darbs katru dienu veido cilvēka dzīvi. Darbā tā rod savu īpašo cieņu un tajā pašā laikā darbs ir nemitīgs cilvēka rūpju ciešanu, kara zaudējumu un netaisnības mērs, kas dziļi skar sabiedrības dzīvi gan atsevišķu valstu, gan starptautiskā līmenī. Tātad eh, darba nozīme cilvēka dzīvē un arī pat sabiedrības dzīvē, turklāt ne tikai nacionāla, bet arī starptautiskā līmenī ir ārkārtīga liela, to nevar atstāt novārtā un baznīca arī to neatstāja novārtā. Darbs ir būtiska atslēga, tā saka šeit šis kompendijs visām, visam sociālajam jautājumam un ir ne tikai tautsēmniecības attīstības, bet arī personu ģimenes, sabiedrības un visas cilvēces kultūrālās un morālās attīstības nosacījums. Tik, eh, pat tik visaptveroši eh, šeit tiek eh, runāts par darba nozīmi cilvēka dzīvē. Tātad būtiska atslēga visiem sociālajiem jautājumiem, turklāt ne tikai tautsemniecības attīstībai, bet pat tādā mērā kā ģimenes dzīve, sabiedrības, perso personīgai, eh, personīgai attīstībai un visas gan kultūra, gan morālās attīstības nosacījums ir darbs. Nu tā, jā, un es domāju, to ir grūti apšaubīt, ņemot vērā to, cik daudz laika tiek pavadīts darbā un cik sūri un smagi ir eh, dažbrīd jāstrādā un jāpavada šīs stundas, ka pilnīgi noteikti tas, eh, tas nosaka arī, kā teikt, mūsu uh, uh, dzīves uh, lielā mērā, bet kā, kā uh, skatīties uz šo mm, darbu un skatīties uz uh, blaknēm, ko izraisa darbs, un, un, protams, šeit bija runa par industriālo revolūciju, tātad par uh, um, tam fabriku un tvaika mašīnu, es tā ļoti vienkāršoju uh, varbūt tās, bet nu, par to attīstību, kas ienāca um, 19. un 20. gadsimtā, un, un mūsdienās mums šobrīd jau, protams, jādomā ir par 21. gadsimta eh, problēmām līdz ar mūsu tehnoloģiju straujo attīstību, kā jau minēju, mākslīgais internets, vi, eh, intelekts un, un viss šīs eh, kompjūtera datoru iespējas, kas nu, mums ir piedāvāts. Ejam muzikālā pauzē tad atgriezīsimies un tad turpināsim šo, šī, šīs dienas sarunu, kā jau es pieteicu, darba cieņa. Un, un ļoti, manuprāt, interesanti tiek aplūkot šī problemātika, norādot uz, uz, uz cieņu arī darba apstākļos, kas ikvienam cilvēkam pienākas un ir dieva dota.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 Uh, Ehm, darbam, eh, kā baznīca sociālā mācība skatās uz to, ir ehm, divi ehm, aspekti. Eh, tātad ir subjektīvais un objektīvais aspekts. Tūdaļ to arī izskaidrosim, jo, manuprāt, tiek pateikta ļoti interesanta lieta, kas, kas liek paskatīties uz uh, darba problemātiku un ar to saistītiem izaicinājumiem um, no baznīcas skatu punkta, no, nu, gribas teikt, tāda ētiskā, morālā arī skatu punkta. Tātad, ko tad šeit ehm, baznīca sociālā mācība saka? Cilvēku darbam ir divi aspekti – objektīvais un subjektīvais. Objektīvā nozīmē darbs ir darbību, resursu, instrumentu un tehnoloģiju kopums, ar kuru palīdzību cilvēks rada lietas – skaisti, vai ne? E, savā ziņā tāda kā atsauce arī uz radīšanas e, e, grāmatos to, kad, jā, ir iespēja cilvēkam arī īstenot savu radošumu šādā veidā un līdzdarboties arī, mm, teiksim tā, dieva radīšanas spēkam, spējai. Ehm, un līdz ar to arī valda pār zemi, jā, bet ir arī otrs aspekts, un tā ir subjektīvā nozīme, darba subjektīvā nozīme, un tas ir uh, Tas, ko veids cilvēks, dinamiska būtne, kura spēj veikt dažādas darbības, kas ietilps darba procesā un kas atbilst viņa personiskajam aicinājumam. Tālūk, eh, tātad cilvēks, cilvēks eh, šajā subjektīvajā darba eh, nozīmē, tas ir cilvēks, kas veic šo darbu, kas atbilst arī viņa aicinājumi. Un ar ko tad cilvēks arī savā ziņā tādu Um, no šo dieva attēla atspulgu uh, rada un, un, uh, un dara. Uh, nu tālūk, uh, tāds nošķīrums, tas ir viens, varbūt tās uzreiz arī neredzam, uh, kā, tad, kā tas tā kā ļauj ieraudzīt lietas, uh, teiksim tā, no uh, teoloģiskā vai no garīgās, garīgā skatu punkta, un seko skaidrojums arī uh, tālāk. Tātad objektīvajā nozīmē darbs ir tāds cilvēka darbības aspekts, kurā uh, izpausmes pastāvīgi mainās atbilstoši izmaiņām tehnoloģijās, kultūrās, sociālajā un politiskajā vidē, jeb apstākļos. Uh, savukārt subjektīvajā nozīmē darbs ir stabils cilvēka darbības aspekts, jo nav atgrīgs ne no tā, ko cilvēks konkrēti īsteno, uh, jeb dara ne arī no tā, kādu darbību veids, bet tikai un vienīgi no viņa personas cieņas. Tātad šajā subjektīvajā nozīmē eh, darbs ir cilvēka eh, darbības aspekts, kurā cieņa izriet no viņa kā personas, kā, teiksim, tā dieva radības eh, cieņas, ja? nevis iegūta no, no tehnoloģijām, no, no nezinu, Eh, izglītības vai kaut kādiem sociāli, politiskiem, kultūras apstākļiem, kā tas ir, mm, ja mēs apskatām darba eh, to saucamo objektīvo eh, nozīmi. Un šī atšķirība ir būtiska, lai saprastu, kādas ir darba nozīmes un cieņas pamat, kāds ir darba nozīmes un cieņas pamats, kā arī saistībā ar grūtībām organizēt tādu ekonomisko un sociālo sistēmu, kas respektētu cilvēku cieņas, cieņu. Nu, citiem vārdiem sajaucot uh, tehnoloģijas un cilvēku eh, kā mm, šajā darbā sajaucot un, un liekot uzsvar vairāk tieši uz šo objektīvo darbu nozīmu, tātad uz šiem, eh, kā mēs dzirdējām, eh, resursiem, instrumentiem, tehnoloģijām un cilvēku redzot tikai kā tādu tehnoloģiju sastāvdaļu, mēs mazinām cilvēka cieņu, mēs atņemam cilvēka cieņu, mēs arī Nu, man gribas teikt, jā, to Ehm, hierarhiju eh, šajā gadījumā pat eh, sajaucam un līdz ar to ar zaudējam kaut ko būtisku, eh, kad runājam no tāda ētiskā skatu punkta par darbu un, un darba um, problemātiku. Subjektivitāte darbam piešķir tā īpašo cieņu, kas neļauj to uzskatīt tikai par preci vai bezpersonisku ražošanas organizācijas elementu, uh, Tātad šī subjektivitāte darbu neļauj uh, uzskatīt tikai par preci vai bezpersonisku ražošanas organizācijas elementu. Ja, nu, tajās fabrikās, uh, kad sāka veidoties šīs fabrikas un, un, un tāda uh, vien, vienveidīga funkciju pildīšana, kas nu, nodrošināja zinām progresu, bet kas vienlaikus arī nu, kur cilvēks pazaudēja uh, savu subjektīvo vērtību šajā, uh, šajā darbā. Jā, nu, par to arī, manuprāt, šeit eh, tiek runāts, bet es domāju, ka mēs varam arī to pārnest uz mūsu dienu uh, situācijām un, un problemātikam, un es domāju, lai arī tehnoloģija ir mainījusies, nu, tagad mēs, kā jau es saku, atkārtojos, eh, mākslīgais, mākslīgais intelekts, visi šie robotika un vis, visi šīs lietas, kas aizvien vairāk, nu, viņas palīdz pilnīgi noteikti, jo negribu arī pateikt, ka tas ir tāds ļaunums, nebūt, nē, nē, bet, eh, bet eh, aizvieto cilvēku, izstumt cilvēku savā ziņā ārā, cilvēki zaudē darbus un tā tālāk, nu jā, ka tas arī izraisa uh, tomēr tādu um, uh, radikālu pārmaiņu um, uh, sabiedrībā, pasaulē. Jebkuram materiālisma vai ekonomisma doktrīna, kas cenšas mazināt darba veicēja nozīmi, uzskatot tikai par to par ražošanas instrumentu vienkāršu darba spēku, kam ir tikai materiāla vērtība, novēd pie tā, ka bezcerīgi tiek deformēta darba būtība un atņemts uh, tā cilvēciskais un dziļi cilvē, tā cilvēciskais un dziļi cilvēciskais mērķis. Nu jā, tā tad padarot cilvēku tikai kā tādu, nu, es varbūt tās vienkārši, bet par skrūvīti lielākā mašinērijā radu, ražošanas procesā, uh, vai šajā darba procesā tiek atņemta vai uzskatot viņu tikai par tādu instrumentu, kā šeit tiek teikt, vai darba spēku, un reducējot cilvēku tikai uz šo materiālo vērtību. Nu, jā, mums ir, mums ir robots, kas to veids, vai mums ir cilvēks, kas veids robotu funkciju, un, un tādējādi mēs pilnīgi, pilnīgi kā šeit tiek teikt, deformējam darba būtību un atņemam eh, šo cilvēcisko cieņu un mērķi ar šim, šim darbam, eh, kad par to runājam. Persona ir darba cieņas mērs, nav nekādu šaubu, ka cilvēka darbam piemīt ētiska vērtība, kas cieši saistīta ar to, ka darbu veids persona. Tātad persona ir darba cieņas mērs, nevis mašīna. Mums, nu jā, mums da, dažu brīdi ir apgriezt otrādi, kad eh, mašīna būs tā vērtība lielākā, kas tad, um, kas tad arī piešķir um, vērtību ne, tam darbam, nevis cilvēks, vai ne? Un tā ir kļūda, kas mums ir jāatgriež, jāizmaina, uh, apzinoties, ka cilvēks ir tas, kas uh, piešķir šo uh, vērtību, kad uh, nedrīkstam jaukt, nedrīkstam uh, jaukt šīs eh, attiecības. Tālūk, eh, darba subjektīvajam aspektam jābūt pārākam par objektīvo, tā baznīca sociālajā mācībā tiek teikts, jo tas attiecas uz pašu cilvēku, kas veids darbu. Tātad subjektīvajam aspektam jābūt pāri objektīvam, jo tas attiecas uz darba veicēju. Nav, ja nav tādas izpratnes, vai arī, ja šo patiesību novēl, nevēl, ne, nevēlas atzīt, Darbs zaudē savu patiesu un dziļāko jēgu. Tad, ja mēs sajaucam šīs, eh, šīs lietas, ne, ja mēs tehnoloģiju nostādam kā primāro, kā vērtīgāko un cilvēku pakārtojam šai, šajam šīm tehnoloģijām, tad mēs arī varam pazaudēt, eh, ātri vien pazaudēt darba dziļāko jēgu. Tehnoloģijas kļūst svarīgākas par cilvēku un tādajādi par viņa cieņas ienaidnieku pat tik spēcīgi šeit baznīca sociālā mācība saka. Nu jā, tas laikam vienmēr ir drusītiņ e, jautājums par, e, par attiecībām, nu tādā ziņā, kad, e, nu, ka, kam, kas ir prioritārs, kam ir tā uh, tā vērtība tajā, šajās kopumā, šajos visos procesos, un vai mēs apzināmies, ka cilvēks, cilvēks gal, galā radīja to tehnoloģiju, pat ja arī tā kaut kādā mērā sāk aizstāt cilvēka darbu, bet cilvēks radīja to tehnoloģiju, un, un nesajaukt šīs lietas cilvēku ar tehnoloģiju un nemaz vērtēt eh, cilvēku cīņu līdz ar to, bet novērtēt, eh, novērtēt izmantot šīs eh, jauno progresa piedāvāto tehnoloģiju un, un lietot to, lai tiešām kalpotu visai sabiedrībai un lai nestu to ehm, vērt, vērtību, labumu, ko tehnoloģija var dot, bet nekādā ziņā neaizstāt eh, cilvēku un, un līdz ar to arī nemazināt cilvēku cieņu. Tas ir tas, par ko eh, baznīca šeit uzsver nodalot šī, šo darba subjektīvo un objektīvo uh, vērtību, kur subjektīvā ir cilvēks, darba veicējs un objektīvā ir tie resursi, ir līdzekļi, tehnoloģijas, mašīnas, ar ko mēs veicam un nesajaukt šīs divas, uh, šos divus darba uh, aspektus. Uh, Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un turpināsim runāt, eh, noslēgsim tad arī par šo cilvēku darba cieņu. Eh, šo eh, tematiku tas ir tāds ievadiņš, jo mēs šai tēmai pieskarsimies daudz niansētāk arī nākošajās katehēzēs, par attiecības starp darbu un kapitālu, ja, pieļauju, ka tā arī būs interesanta tēma, vajadzību um, pēc atpūtas un brīvdienām, ja, tādas lietas. Bet uh, būs arī cits, kā tiesības uz darbu un, un uh, strādnieku solidaritāti un, nu, viss kaut kas būs. Bet uh, pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ un noslēgsim ar darba cieņas problemātiku par objektīvo un subjektīvo darba uh, objektīvajiem, subjektīviem darba apstākļiem, uh, aspektiem un, un kā baznīca skatās uz, uz šīm problemātikām. Atgādinu, 266 77 272 ir telefona numurs, kuru, uz kuru varat sūtīt īziņas, jautājumus, vai varbūt tās arī savas uh, pārdomas, savas pieredzes par saviem darba apstākļiem un uh, kas varbūt tās pietrūks, lai tas būtu eh, jēgpilnāks un mērķiecīgāks, lai tajā jūs justos labi un arī novērtēts. Hm? Tad dod, padodat ziņu 266 77 272 pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ. my world. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es priesteris Jānis, dienas katehēzē runājam par darba cieņu. Tieši tā, Um, un apskatot to nu, baznīcas tādā uh, skatījumā, kā jau dzirdējām pirms muzikālās pauzes, ir objektīvais un subjektīvais darba aspekts, un objektīvais ir instrumenti, tehnoloģijas, mašīnas, bet subjektīvais ir pats cilvēks, un baznīca uzstāj uz to, kad uh, nevar apmainīt vietām, nevar cilvēku nevar uzskatīt tikai par mehānismu vai instrumentu uh, darba mm, uh, sistēmā, uh, jo tādajādi tiek pazaudēta jēga un arī mērķis. Galu galā darbs ir, lai cilvēkam palīdzētu, uzturētu, attīstītu. Personīgi cilvēka darba pamatā, tā saka baznīca sociālā mācība, vēl vairāk darbs savā būtībā ir pakārtots cilvēka personai, kas ir tā mērķis. Darbs ir pakārtots cilvēka personai, kas ir tā mērķis. Es pieļauju, ka ir, ir arī uh, <clears throat> firmas uzņēmumi un, un tā tālāk, kur varbūt tās koncentrējas vairāk uz peļņas gūšanu un cilvēks ir tikai, lai šo peļņu tad arī palē, palīdzētu gūt, nevis ne, ne, neredzot cilvēka cieņu. Bet eh, tiešām kļūstot tikai par tādu mehānismu, bet šeit tiek uzsvērts uz to, ka nē, cilvēks ir, ir šī darba arī mērķis, eh, ko nevajag sajaukt, nevaram sajaukt darīt. Um, tālūk, jebkura darba mērķis vienmēr ir cilvēks. Tas punkts um, tiek pateikts baznīca sociālā mācībā. Jebkura darba mērķis ir cilvēks. Arī tad, ja no kvalitātes viedokļa nevar ignorēt darba objektīvo komponenti, tam jābūt pakārtotam cilvēka sevis īstenošanai un tad arī subjektīvajam aspektam. Uh, pateicoties kuram var apliecināt, ka darbs ir cilvēka daļa, nevis cilvēks darba daļa, jebkura darba mērķis. Tā pat arī tāda pazemīga kalpošana, vienkāršākie, vienmuļākie, necilākie darbi vienmēr uh, mērķis ir cilvēks, nevis uh, pats darbs. Uh, jā, nu vismaz tādā uh, apziņas līmenī saglabāt šo izpratni, eh, šādā, eh, šādu izpratni par, par darba nozīmi, un tad varbūt tās, kad ir vajadzīgs ar spēt īstenot eh, lietas, uzdevumus, funkcijas tā, lai tiešām arī novērtētu uh, cilvēku un lai nepadarītu tik vien kā par uh, tādu mehānismu uh, darba struktūrā, kur cilvēks tiek pakārtots uh, uh, darbam un, un kur cilvēks līdz ar to var arī zaudēt jebkādu jēgu un mērķi. <clears throat> nu, un es domāju, mūsdienu situācijā, kur tik daudz uh, dzirdam uh, par, uh, nezinu, izdekšanām un uh, un, un jēgas zaudējumu un tā tālāk. Es pieļauju, ka šeit ši, kaut kas no šī arī iespējams varētu būt, kad nostrādā, kad jā, cilvēki, šīs attiecības ir sajauktas un, un, un pazaudēts ir cilvēks kā, kā mērķis un, un jēga arī visiem, visam tam darbam. Uh, Cilvēka darbam piemīt arī sabiedrisks aspekts, arī uz to tiek norādīts. Eh, mēs strādājam, darbojamies cits ar citu ikvienā darbā um, un strādājam eh, citiem un citu dēļ arī, ne tikai sevis dēļ un ne tikai, lai nopelnītu naudu, dar, uh, uzturu, kas, protams, ir būtiska lieta, bet arī apzinoties šo savstarpējo saikni, saistību, uh, kas mums ir kaut vai konkrētā darba a, ietvaras. Tas nozīmē darīt kaut ko citu labā. A, arī šādā veidā paskatīties uz šī darba a, sabiedrisko aspektu. Darba augļi sniedz apmaiņas, attiecību un tikšanās iespēju. Cilvēka darbs nevar nest augļus, ja sabiedrība nav veidota kā labi organizēta vienība, uh, ja sabiedriskā un juridiskā kārtība nerūpējas par darba veikšanu, ja dažādas profesijas, kas atkarīgas cita no citas, nesadarbojas un nepiepilda, nepapildina cita citu, un kas vēl jo svarīgāk, ja pats kapitāls un darbs neveido vienu veselumu patieso vērtību un pienācīgo atalgojumu, ja vienlaikus neņem vērā gan tā sabiedrisko, gan individuālo darbu. Tā tiek uh, uz, uzstāts un um, prezentēts šī uh, cilvēka vieta uh, darbā un šajā sabiedriskajā uh, dimensijā, ja tā varētu teikt. Nu, citiem vārdiem, jā, ka darbs nav tikai uh, kaut kāda izolēta uh, rīcība, funkcija, kas šeit eh, tagad tiek izpildīta, bet ka tam ir arī šī sociālā dimensija, kur tiek ietverti kolēģi, eh, kur tiek ietverti arī eh, cilvēki, kam šī konkrētā, šis konkrētais darbs tiek veikts un tā tālāk un tā joprojām. Un pat arī viņa šī cilvēka darba novērtējums, atalgojums arī līdz ar to nebūs adekvāti paveikts, ja netiks ņemts vērā visi šie aspekti, tai skaitā arī šī, šie, šī sociālā dimensija, sabiedriskais aspekts kopā, protams, līdz arī ar šo individuālo darba aspektu. Darbs ir arī cilvēka pienākums. Arī uz tā uh, tiek uzstāts, ka tas ir arī cilvēka pienākums, lai uzturētu un pilnveido savu cilvēciskumu, uh, Jā, tātad <clears throat> darbs nav tikai izdzīvošanas mehānisms, bet arī um, veids, kā cilvēks uztur un pilnveido savu cilvēcību. Tā ir arī, darbs ir arī, arī par to tiek teicis, kā atbildi uz um, Eh, radītāji tas ir uz Dieva, eh, nu, teiksim tā, pavēle, šeit tiek teikts pavēle, ka mm, radītāji pavēle strādāt, bet eh, otrs nemazāk svarīgs aspekts ir, ka tas ir līdzeklis veids, ja tā var teikt, kā uzturēt sevi un pilnveidots ar, arī savu cilvēcību. Uh, darbs ir kā morāls pienākums pret savu tuvāko, vispirms jau savu ģimeni, bet vienlaikus arī pret sabiedrību, pie kuras cilvēks pieder pret savu tautu un arī pret visu cilvēka saimi. Tātad apzināties ar šo morālo saistību. Es pieļauju, ka mūsdienās, kad ir tik liels individualisms, tad ir grūti un pat negribas, varbūt tas pat tāds spontāns noraidījums ir tam, kad tiek uzsvērta šī sabiedriskais raksturs, kad uzsvērta ir šī savstarpējās saistības, kad uzsvērta ir arī šī morālā, ētiskā prasība e, šajās e, attiecībās, tā skaitā ar darba attiecībās, un tomēr e, tas ir kaut kas, kas izzūd no sabiedrības un tikai krīžu situācijās mums tā ļoti kaudri liek apzināties, ka mēs esam savstarpēji saistīti un ka mums ir vienam pret otru arī atbildība jāuzņemas, un uz šo arī norāda šeit eh, jautājumā, kas skar eh, darba eh, problemātiku, kad mums ir šīs savstarpējās attiecības, kas arī ir jārespektē. Darbs apliecina, apliecina pēc dieva attēla un līdzības radītā cilvēka dziļāko identitāti. Cilvēks katrā gadījumā un katrā šī procesa fāzē paliek radītāja sākotnējā iecere pēc Dieva līdzības. Tālūk, darbs tātad apliecina šo līdzību um, Dievam un pēc Dieva attēlu un līdzības radīts, un tas arī izsaka viņai šo dziļāko identitāti, kur darbs var palīdzēt paust šo um, dievišķo identitāti līdzību Dievam. Tālūk, um, es domāju, nu, nu, tas tāds ļoti spēcīgs veids, kā palūkoties uz, uz darbu. Varbūt tās arī mums katram pašam pārdomājot arī par savu darbu, mēs varam izvērtēt un saprast, eh, kā es jūtos un kas notiek manā darbā. Mm? ir iespējams vērts eh, kādreiz ar šādā veidā paskatīties uz šīm lietām un no nu, tad arī izdarīt secinājumus, ko var darīt, lai, lai būtu labāk. Un man kā arī visiem citiem, kas ir iesaistīti šajā darbā. Nu jā, tas ir baznīcas sociālās mācības arī uzdevums, ko, manuprāt, eh, ļoti eh, labi dara, um, norādot uz visām šīm lietām, jācer arī, ka ir iespējams tās arī īstenot. Tā, ar to es arī šoreiz noslēdzu eh, šo dienas katehēzi tikai gribu atgādinājumu, tādu pavisam mazu, kad uh, ir februāra mēnesis un vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, ja tu vari atbalsti rādījumu arī, lai mēs varētu turpināt mūsu misiju un runāt par šīm visām tēmām, tā skaitā baznīca sociālo mācību šajā dienas katehēzē un daudz, daudz citām tēm, tēmām dienas uh, garumā un, un, un runāt, pasludināt Dievu vārdu, atbalsti ar savu ziedojumu, ej uz rādījumu arī mājaslapu, sadaļu ziedot un izvēlies jau piemēram tāko veidu, kā noziedot. Un starp citu šo mēnesi 12. februārī mums būs eh, zib marietons, kad īpaši pievērsīsimies un aicināsim atbalstīt rādījumu arī februāru mēnešu izdevumu sekšanai. Tā kā, ja dzirdi, nepa liec um, malā atbalsti. Paldies un uz tikšanos nākošajā dienas katehēzē.